Si me meto al estudio un quilombo, esto es normal para mí, se me nota. Rechazando show, las ofertas en la puerta se chocan. Y sé que me toque y tocó. Ahora tengo más zapas, temas con y la voz más ronca. Uh. Lo mío tracciona más que el vento en la rotonda. Hay días que escribo con bronca. Este don Dios me lo dio, voy de Nike, no de Dios, soy el Mati, vos mi clon. Lo que traigo ya no es gratis, cotizo, ando tranqui por la capi con mi flow. Este don Dios me lo dio, voy de Nike, no de Dios, soy el Mati, voy mi clon. Lo que traigo ya no es gratis, cotizo, ando tranqui por la capi con mi flow. Abrieron la puerta que hicieron que la patee, pónganse a juntar los biches si quieren que yo chante. Una pulsera roja va a evitar que yo mojen, en reuniones por mi música no va a que regateen Ya compramos el auto con el Now y después lo vendimos, la ganancia que esto le saquemos en la dividimos. Hustling, work, trabajar, ni dormimos, muchos de los que nos ven quieren la vida que vivimos. Bueno, Tuve buenas, malas, feas caras que me pusieron al principio cuando no sonaba. Penas raras de ir sin pagarse la vara y con mis rimas quedaron de cara. Pero qué peli me voy a comer acá, seguimos firmes. Solo pegué un par de temas y en Insta me gané el tilde. Solo ando con mis compas y acá todos somos humildes. Yo pongo las condiciones si quieren que el papel firme. Bueno, Este don Dios me lo dio, voy de Nike, no de dios soy el Mati, mi Clon traigo ya no es gratis. Cotizo, ando tranqui, por la capi, con mi flow. Este don Dios me lo dio, voy de Nike, no de Dios, soy el Mati, voy mi clon. Lo que traigo ya no es gratis. Cotizo, ando tranqui, por la capi, con mi flow. Ustedes se la inventan, Shh, cállense y no me mientan. Fumo y no es menta. Le pegamos la vuelta, hablo cosas que me representan. Mi alma no está en venta dijeron Muchas veces que esto no era para mí, pero le cerré la boca y me crecí. No vi a ninguno de los que me hablaba felicitarme por lo que estoy logrando, así que lo dejé seguir. Pero no por resentido, menos para pincharlo. Cerré mi círculo solo para mejorarlo. Hubo temas que no quería hablar y hubo que hablarlos. Aprendí a tener confianza en mí hasta poder demostrarlo. Este don Dios me lo dio, voy de Nike, no de Dios, soy el Mati, voy mi clon. Lo que traigo ya no es gratis, cotizo, ando tranqui por la capi, con mi flow. Es don, Dios me lo dio, voy pues de Nike, no de Dios, soy el Mati, voy mi clon. Lo que traigo ya no es gratis, cotizo, ando tranqui por la capi, con mi flow.